Բարև Արցախի հանրային ռադիոյի ունկնդիրներ։ 44-օրյա պատերազմից անցել է 2 տարի, սակայն մեր վերքերը դեռևս չեն սպիանում։ Հոգեբանորեն շատ ավելի խոցելի վիճակում են պատերազմում հայր կորցրած երեխաներն ու նրանց մայրերը։ Ոստի մայրիկների անկյունում այսօր խոսելու ենք ծնող կորցրած երեխաների հոգեբանությունից եւ հաղորդմանը հյուրընկալել ենք Բանալի ընտանիքի կենտրոնի հիմնադիր, ֆրանսիական հոգեվերլուծական դպրոցի հոգեթերապևտ, ընտանեկան եւ մանկական հոգեբան Նարինե Իսրայելյանին, ինչպես նաև Արցախյան վերջին պատերազմում զոհված ազատամարտիկ Հարութ Պետրոսյանի այրի Արցախի մայրիկների ակումբի հիմնադիր Լիլիթ Պետրոսյանին, ովքեր կօգնեն վերլուծել այս նուրբ թեմայի առանձնահատկությունները եւ նրանց հետ կսովորենք ճիշտ մոտեցում ցուցաբերել ծնող կորցրած երեխաների հետ հարաբերություններում։ Լիլիթի եւ Հարութի միակ երեխան Ալեքսանդրան 3 տարեկան էր, երբ 44-օրյա պատերազմում կորցրեց հորը, ում հետ շատ կապված էր։ Այդ մասին են պատմում ընտանիքի հարազատները, ինչպես նաեւ Հարութի ու Լիլիթի Facebook-յան էջերում տեղադրված տասնյակ լուսանկարներն ու տեսահոլովակները։ Պատերազմի վերջին օրերն էին, երբ ամուսինս վիրավորվեց ու Ալեքսանդրոյի մոտ սկսվեց սթրեսային վիճակը։ Հուղարկավորումից հետո, երբ մտա տուն, ես հասկանում եմ, որ պետք է դրան հետևում թողեմ իմ բացասական տրամադրությունը, էներգիան, հույզերը ու մտա տուն ժպիտով որովհետև գիտեի, որ Ալեքսանդրան սպասում է ժպիտով մամային։ Այդ օրվանից ես երբեք Ալեքսանդրայի մոտ չեմ լացել ու տան մտնոլորտին փորձում եք ինչքան հնարավոր է միշտ դրական պահել։ Հարութից խոսում ենք միայն ժպիտով, պատմում ենք լավ պատմություններ, ցույց ենք տալիս նկարները, վիդեոները, որպեսզի չմոռանա հոր հետ ապրած էմոցիաները։ Կորուստը, վիշտը եւ սուքը ծանր ապրումներ են ցանկացած մարդու համար, առավել եւս երեխաների, ում կյանքում նման դեպք գուցե եւ առաջին անգամ է պատահում։ Ընտանեկան եւ մանկական հոգեբան Նարինե Իսրայելյանը ավելի մանրամասն է բացատրում։ Երեխաների կյանքում կորուստը շատ փոխկապակցված է, թե ում կորուստն է, դա հայրիկ, մայրիկ, թե շատ սիրելի տատիկ, պապիկ, դրանք տարբեր երեխայի կողմից հոգեկանի աշխատանք են առաջացնում, իսկ եթե վերցնում ենք ընդհանրը կորուստ գաղափարը երեխաները կորուստը տանում են ըստ նրա թե ինչպես են շրջապատող հարազատ մեծերը տանում այդ կորուստը եւ այն դեպքում երբ երեխաները ներգրավված են մեծերի հետ միասին այդ կորուստի ճանապարհով անցնելու, հա, հուսահատության ցավը, մերժման ցավը եւ հետո հարմարվելու եւ նոր ապրելու ճանապարհներ ընտրելու ճանապարհը եթե անցնում են տան մյուս հարազատ մեծահասակների հետ ավելի հեշտ է տանում դա որովհետև ունեն օրինակ այն մեծերի, որոնք իրենց հետ անցնում են այդ ճանապարհը։ New York Times-ի սյունակագիր հոկեբան Լիզա Դամուրը նշում է. «Իրականում վատ չէ, երբ երեխաները տեսնում են, թե ինչպես են սգում մեծահասակները, քանի որ երբ հարազատի մահվան պատճառով տխրում ենք, մենք ճիշտ ժամանակին ճիշտ ռեակցիա ենք տալիս։ Կարևոր է, որ փոքրերը մեզնից սովորեն, թե ինչպես վերապրել տեղի ունեցածը, նույնիսկ եթե դա ծանր հույզ է»։ Նրա հետ համամիտ է ֆրանսիական հոկեվերլուծական դպրոցի հոկեթերապևտ Տիկին Իսրայելյանը այնտեղ որտեղ երեխային մեկուսացնում են, հերվածնում են եւ երեխան այդ վերաբերման մեջ մնում ամենակ, որովհետեւ անստահման երեխային այդպես պաշտպանել հերրու պահելով հնարավոր չի, որովհետեւ դա իր սեփական պատմությունն է, ինքը միևնույնն է բախվելու է այդ օրստին Երեխաները արդեն մնում են մենակ խնդրի հոգեբանական վերլուծության վերաբերման մեջ եւ այստեղից կարող են շատ բարդություններ առաջանալ, որովհետեւ երեխան մինչև որոշակի տարիք շատ առարկայական է պատկերացնում իրեն եւ ունենալը եւ կորցնելը։ Կորուստ ասածը իր համար այսպես հոգեբանական մի տարիք կա, երբ շատ առարկայական է տեսնում են, ուրեմն կա չեն տեսնում, ուրեմն չկա։ UNICEF Հայաստանը գրում է. Մահից ու կորստից հետո առաջ են գալիս երկրորդային տրավմաներ, որոնք կարող են ավելի սրել երեխայի ապրումները եւ վիշտը։ Դրանք են ապահովության զգացողության կորուստ, ինքնաանկալման փոփոխություն, նպատակների ու հավատի կորուստ։ Այս խնդիրներին է առնչվել նաև 9-ամյա Էդիտան, երբ հայրը Արմեն Լալայանը զոհվեց հարազատ գյուղի սղնախի պաշտպանության ժամանակ, ընտանիքը շատ խորը վշտի մեջ ընկավ որը մինչ օրս էլ մայր եւ դուստր դժվարանում են հաղթահարել։ Մայրը Անուշը նշում է, որ աղջկա հետ չեն կարողանում բաց զրուցել հոր մասին եւ միմյանց պատմել իրենց ապրումների, հույզերի մասին։ Պատճառը արցունքներն են, որ ամեն անգամ սկսում են հոսել, հենց մայրը նախաձեռնում է զրուցել դստեր հետ։ Հոկեբաննարինե Իսրայելյանը ընտանիքին սիրով հրավիրում է իրենց բանալի կենտրոն համապատասխան հոկեբանական օգնություն տրամադրելու համար եւ նշում է, որ Արցախյան վերջին պատերազմից տուժած ընտանիքների հետ աշխատում են բոլորովին անվճար կամավորության հիմունքներով իրենք Հայաստանում էին, խնդրեմ, թող գան, մենք միասին դա անենք որ իր մոտ այդ մասին խոսելը հայրիկին չցավեցնելով ավելի ազատ ենք, հա, որովհետև եթե հայրիկի մասին խոսելը ինքը կտեսնի, որ մայրիկին շատ է ցավեցնում, արդեն կփակի, սահմանափակի իրեն։ Սա մեկ, երկրորդ, մայրիկը ինքը պետք է կարողանա այդ մենակության զգացումից, որստի զգացումից եւ անպաշտպան լինելու զգացումից դուրս գա եւ ձևավորի նոր պաշտպանություն իրեն համար եւ այդ նոր պաշտպանությունը կարող են լինել նոր մարտիկ, կարող է լինել նոր միջավայր, կարող է լինել նոր ներդրում, աշխատանք, կա երեխայի համար էլ նոր ուսման, արվեստի, սպորտի միջավայրեր, որտեղ իրենք իրենց անպաշտպան չզգան հայրիկի կորուստից եւ իրեն բացի առաջին նրանից, որ պետք է հայրիկի թույլ տալ հիշատակը վերել դեպի դրականը, նաև օգնել, որ իր կյանքում ինքը իրեն զգա պաշտպանված, բայց պաշտպանված ոչ զուտ ֆիզիկապես, այլ պաշտպանված այն տխուր մտքերից, այն հուսահատությունից, որոնք շատ են լինում այն դեպքում, եթե երեխայի կյանքում հաճելի մտքեր, դրական հարաբերություններ, միջավայր, որտեղ նա իր տարիքին համապատասխան պետք է մեծանա, դրանք քիչ են Եթե դրանք քիչ են կամ պակասում են, երեխան իր ժամանակը པարզ է ավելի այդպիսի բացասական վերաբերման մտքերի մեջ է լցնելու։ Կարևոր է միշտ հասանելի լինել երեխայի համար, սովորեցնել տարբերակել եւ անվանել զգացմունքները, քննարկել ընտանիքում տեղի ունեցած եւ ունեցող փոփոխությունները, հատուկ ժամանակ գտնել երեխայի հետ խոսելու համար, միշտ անկեղծ եւ տարիքին համապատասխան պատասխանել նրան հուզող հարցերին, նրա հետ միասին կորցրած հարազատի մասին դրական հիշողություններ ստեղծել, Լիլիթն ու իր դուստրը Ալեքսանդրան բոլոր այս կետերը փորձում են հնարավորինս պահպանել։ Հիմնականում փորձում ենք Ալեքսանդրան շեղել արվեստով, միջոցառումներով, մանկական, հաճախում ենք թատրոն, կավագործություն, երգում է, ապարում է ու այդպես նա շեղվում է այս իրականությունից, որովհետև նա դեռ ի վիճակի չէ մարսելու իրականությունը։ Դրա հետ կապված մենք որոշել ենք, որ papan երկնքում է գտնվում ու երեկոների երբ պարկում է քնելու, այդ սկսել է հորինել տարբեր պատմություններ, ինչ կարող է անել papan իմ papan papայի հետ երկնքում։ Մի օր ասեց, որ papան ներկում է աստղերը իմ papայի հետ, իմ papան երկնագույն էր ներկում աստղերը, իսկ իր papան վարդագույն։ Ու այդպես սկսվեց պատմությունները, ու ինքը մտածում է, եթե ինչ որ մի լավ բան անում կամ ես ինչ որ մի լավ բան եմ անում, հաստատ իր papան շատ ուրախ է ու նայում է մեզ երկնքից, չնայած մենք իրան չենք տեսնում։ Ավելորդ հարցեր դրանից հետո չի եղել։ Մտածում եմ, երբ մի քիչ էլ մեծանա, երբ տեսնեմ, որ ինքը ի վիճակի է Մարսել իրական իրականությունը, այդ ժամանակ արդեն կպատմեմ իրական է ինչ է կատարվել։ Իսկ հիմա, քանի դեռ ինքը փոքր է, նույնիսկ ես երաբլուր չեմ կարող իրեն տանել, որովհետև ավելի հեշտ է իր համար մարսել, որ papan երկնքում է։ Կորստի ապրման շրջանում հատկապես բարդ է տարելիցների, տոների, ծննդյան տարեդարձների նշելը։ Ոստի այդ օրերին նպաստավոր է խոսել երեխաների հետ։ Երեխան կարող է ունենալ որոշակի առաջարկություններ, մտքեր, ցանկություններ տվյալ օրվա հետ կապված։ Ցանկալի է երեխայի հետ միասին պլանավորել նմանատիպ օրերը, նախապես որոշել անելիքները, բաժանել պարտականությունները։ Այս համատեքստում ընտանեկան եւ մանկական հոգեբան Նարինե Իսրայելյանը ընդգծում է լուսավոր հիշատակի ստեղծման կարեւորությունը շատ կարևոր է, որ երեխան առաջին պահից լինի մեզ հետ միասին ներգրավված մեր այդ սեփական կորստի աշխատանքի, որը ունի փուլեր, որի միջով անցնում ենք բոլորս եւ իհարկե տարիքին համապատասխան, բայց երեխան մեզ հետ միասին կարողանա այդ վերաբերումներից դուրս գա դեպի դրական, լուսավոր, գեղեցիկ հիշատակը։ Եթե մենք վերցնում ենք հայրիկների դեպքը, հա, պատերազմում զոհված հայրիկին խնդիրը, այդ դեպքում հայրիկները պիտի կարողանան երեխայի հետ միասին վերաբերման ճանապարհը անցնեն եւ վերաբերման ճանապարհին կարողանան ձևավորեն հայրիկի նկատմամբ այդ լուսավոր հիշատակի խոսքով ապահովված եւ զգացմունքային խոսքով ապահովված դրական հիշատակի աշխատանքը Կորստի հաղթահարման փուլում իրենց դրական ազդեցությունն ունեն գեղարվեստական ստեղծագործությունները, թեմատիկ ֆիլմերի ու գրքերի տեսքով։ Դրանցից է Էլի անունով նապաստակը գիրքեքիաթը, որը նպատակ ունի բալիկի կյանքում հարազատ մարդու կորստի ցավը եւ ազդեցությունը մեղմացնել։ Գրքի հետ նաև ծնողների համար նախատեսված նամակ ուղեցույց կա, թե ինչպես արդյունավետ բացահայտել հեքիաթի էությունը երեխայի համար։ Ալեքսանդրայի մայրիկը Լիլիթ Պետրոսյանը եւս կարևորում է համապատասխան գրականության դերը կորստի հետ համակերպվելու process-ում։ Սկսեցի նաև կարդալ գրքեր, վերջին կարդացած գիրքս պատերազմ աչքեր ծաղիկներ Հերմինե Ավակյանի գիրքն էր, որը պատմում է իր պատերազմում ապրած օրերի մասին, թե ինչպես է հորը կորցրել ու ինչ էր սպասում իր մայրիկից։ Դա այս գիրքը նույնպես իմ համար մի հատ ուղեցույց եղավ, որպեսզի հասկանամ, որ պետք է ես հակնվեմ ոչ թե սև գույն, այլ պետք է հակնվեմ գունավոր, որ պետք է լինեմ հարդարված, որովհետև այդ ամենը իսկականից երեխաներին չի թողնում, որպեսզի ավելի ստրեսի մեջ մտնեն։ Գրքի շնորհիվ ավելի ամրապնդվեց այդ միտքը իմ մեջ, որ ես պիտի ապրեմ հանուն երեխայիս, շարունակեմ ապրել այնպես, ինչպես ամուսնուս հետ եմ ապրել, ու հույս ունեմ, որ բոլոր կանայք, ովքեր կորցրել են իրենց ամուսիներին, կապրեն իրենց երեխաների համար, այլ ոչ թե կողքի շրջապատի կարծիքների համար։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 24-ին ծնվեց Տաթևի եւ Արսենի առաջնեկը Օլիվիան։ Նրանք դեռևս ծնդատանն էին, երբ սկսվեց պատերազմը։ Մի քանի օր մնալով նկղում Արսենը սեպտեմբերի 30-ին վերջին անգամ գրկի մեջ առավ դստրիկին եւ ճանապարհեց կնոջն ու երեխային Հայաստան։ Նոյեմբերի 1-ին Արսեն Մարտիրոսյանն անմահացավ։ Տաթևը երբեմն լսելով կողքիների բացասական կարծիքները երկմտում է, արդյոք ճիշտ է ամուսնու նկարը սենյակից կախելը եւ երեխային բարբերաբար հոր մասին պատմելը։ Տիկին Իսրայելյանը վստահ է, Տաթևը ոչինչ սխալ չի անում։ Իհարկե իր երեխայի համար լավը դա է, որ ինքը իր հայրիկին ճանաչի իր հայրիկի մասին դիտելիք ունենա, որովհետև դա իր գեներն են, դա իր պատմությունն է։ Բայց այն դեպքում, եթե դա կլինի այսպես սառը պորտրետ, որը հաճախ լինում է մեզ մոտ այդ մահվան արարողության պորտրետ, հա, որին նայելով կլինի միայն ցավի հիշողություն, կորստի հիշողություն։ Իհարկե ափսոս է, այս դեպքում կարելի է այդ նույն նկար կամ նկարներ ունենալ, որտեղ նա ավելի այսպես կենթանի շփման մեջ ավելի իր կերպարը կլինի երեխայի համար ապահով կերպար եւ ոչ թե վախեցնող օտարի եւ սառը այստեղ պետք է օգնել բոլոր այն կանանց որոնց ամուսիններ զոհվեցին ցավոք շատ ցավոք ես ինքս եմ դա շատ ծանր տանում ամեն անգամ մտածելով այդ մասին բայց պետք է կարողանան իրենց զավակների աչքում իրենց հերոս պապաների պատիվը բարձր պահեն եւ ոչ թե դառնան դժբախտ եւ երեխայիներ ավելի դարձնեն կյանքի նկատմամբ անպաշտպան։ Հոկեբանը նշում է, որ իր խոսքը ոչ թե զուտ առանձին հոկեբանի ոգևորող կարծիք է, այլ ֆրանսիական հոկեվերլուծական դպրոցի առնվազն 100 տարվա վերլուծություն ֆրանսիական հոգեվերլուծական դպրոցը, որը մահը երեխայի կյանքում որպես հոգեբանական ուղղություն աշխատել, վերլուծել եւ տարբեր դպրոցներն են դրա շուրջ իրենց հոգեբանական աշխատանքը տանում բոլորը գալիս են այն եզրահանգման, որ չի կարելի ամբողջ կյանքը դարձնել դրանից հետո հիասթափության եւ այդ վատի մեջ մնալու արժեք, որովհետև դա կնշանակի գնալ նույն մահացածի հետքերով եւ կյանքը առաջ չտանել։ Իսկ այդպես չի կարելի։ Երեխայի դեպքում առավել եւս չի կարելի։ Հայր կորցրած բալիկների կյանքում այնուամենայնիվ միշտ մի բաց է մնում։ Նա մանավանդ, երբ երեխան կողքից տեսնում է հայր եւ երեխա ջերմ շփում, այդ բացն իրեն զգացնել է տալիս։ Ալեքսանդրան եւս բացառություն չէ։ Նրա աչքերը այդ պահին փոխվում են, տրամադրությունը լրիվությամբ փոխվում է։ Սկզբից չէի հասկանում ինչ է զգում, հետո արդեն երբ սկսեցի շփվել այն աղջիկ երեխաների հետ, հասկացա, որ ինքը ցավ է ապրում այդ պահին, ինքը արդեն սկսեց կիսվել, որ ինչու այդ երեխաները կարող են իրենց papայի հետ շփվել, իսկ ինքը ոչ, եւ միակ հարցն է, որ ես լուծում չեմ կարող տալ ու եթե տեսնում եմ այդ պահին այդ հայացքը, փորձում եմ շեղել ու կարծես թե օգնում է, բայց ելի խնդիրը չենք լուծում ու դա էլ նույնպես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում ինքը դա էլ կկարողանա հաղթահարի, չնայած բոլորի մոտ էլ ինչպես իմ մոտ, որպես առանց հայր մեծացած մարդ, մնում է ծնողի բացակայությունը միշտ էլ մնում է, երբ տեսնում ես ինչ որ մեկը շփվում է ջերմ հարաբերություններ է ունենում կողքից, քեզ մի քիչ ավելի ծանր է զգում, էմոցիաները բացասական են լինում, չեմ կարող բացատրել տխրության էմոցիա, թե նախանձի էմոցիաներն են, բայց լավ էմոցիաներ չեն լինում։ Պարզապես դու պետք է քո մեջ ինչ որ մի բան հորինես, որպեսզի հաղթահարես այդ ամենը։ Բանալի ընտանիքի կենտրոնի հիմնադիր Նայրնե Իսրայելյանը իր եզրափակիչ խոսքում մասնագիտական հորդորն է ուղում մայրիկների անկյան ու կնդիրներին։ Պետք չի կարծել, եթե դիմում եք մասնակետի հոգեբանի, ուրեմն դուք անկարող եք կամ խնդիրը շատ բարդ է, վատ է եւ այդ դեպքում եք դիմում։ Չէ, մեր պես մասնագետների, հոգեբանների դիմում են նաեւ նրա համար, որ խնդիրը չբարդանա, որ իրենք իրենց ված չզգան, դա նաեւ կանխարգելիչ զրույցներ է։ Էնպես որ կարծում եմ շատ մասնագետի հետ համատեղ աշխատելը այս դեպքերում արժ արդյունավետ է եւ պետք է օգտվել դրանից Ծնողի դպրոց ծնողավարման կրթական եւ հոգեբանական աջակցության կենտրոնը ծնողների համար մշակել է ձեռնարկ, որն օգնում է նրանց ճանաչելու եւ հասկանալու երեխայի մտերիմի մահվան հետ կապված ապրումները, կորստի մասին երեխայի հետ արդյունավետ խոսելու առանձնահատկությունները, ինչպես նաեւ վշտի մեջ գտնվող երեխային աջակցելու սկզբունքները։ Ձեռնարկի հեղինակները նշում են, որ այն կարող է օգտակար լինել նաեւ երեխաների հետ աշխատող մասնագետներին, հոգեբաններին, սոցաշխատողներին ուսանողներին, մանկավարժներին եւ այլն։ Ձեռնարկը կարող եք գտնել UNICEF Հայաստանի կայքեջում։ Իսկ հաղորդումը եզրափակենք բրանդների խոսքերով։ Վշտից խուսափել կարող է միայն նա, ով խուսափում է սիրուց։ Խնդիրը վշտից ինչ-որ բան սովորելն ու սիրո համար խոցելի մնալն է։ Մնացեք Արցախի հանրային ռադիոյի հետ։